katika tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah ikiwa kwa maana ya madhambi makubwa madhambi makubwa basi madhambi makubwa ina maana pana kabisa ama kama ikiwa tafsiri ya shirki basi tutatushia kwamba ni shirki ama tafsiri ya Saadi rahimahullah ni kwamba adhunubul kibar sasa adhunubul kibari ni yapi madhambi makubwa ni yepi inawezekana ikawa mtu aendelea na madhambi makubwa yusirrun hajijui hana ushirikina lakini yumo katika madhambi makubwa al-Imamu Dhahabi rahimahullah akatunga kitabu kinaitwa Al-Kabair kitabu hiki yeye akayaelezea na kuyaorodhesha madhambi makubwa kwa hiyo madhambi makubwa haya aliyoelezea al-Imamu Dhahabi akatoa kiasi cha madhambi makubwa e, sabini idadi yake yako sabini na mwanzo kabla ya kuelezea madhambi hayo akatoa tu ufafanuzi madhambi makubwa yapo naam mtu asiye akaona kwamba ah, kweli kuna madhambi makubwa ndiyo yapo kama ambavyo yapo madhambi madogo ushahidi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati an-nisa intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu basi kama mtajiepusha nini kabaire kabaira ndio hayo madhambi makubwa ambayo mliokatazwa nukaffir ankum sayiatikum ila akhir al-aya na vile vile katika surati shura aya nambari 37 Allah anasema walladhina yajtanibuna al ithmi na wale ambao wenye kujiepusha na madhambi makubwa walfawahisha na mambo machafu wa idha ma ghadhibu hum yaghfurun na wakiwa wana wana e, wana wana wanaghadhibishwa basi huwa wanasamehe almuhimu ziko aya ambazo zenye kuelezea masala haya ya madhambi makubwa yapo na uko ushahidi wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake matukufu hadithi mutafakun alayhi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ijtanibu sab'a almawqat jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza ambayo ndo hayo makubwa madhambi makubwa akataja ashirki billah wasihr yani e, kumshirikisha Allah wasihri na uchawi وقتل النفس كيوا نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتام اليتيم كل مال اليتيم وأكل الربا كل ربا نا وتولى يوم الزحف ككمبيا سيكو يا فيتا وقذف المحصنات الخافلات المؤمنات na kuwasingizia mambo machafu wanawake wa Kiislamu wenye kujichunga walioghafulika na mambo mabaya kwa hiyo haya madhambi makubwa tuamini kwamba yapo na katika riwaya nyingine ambayo iko katika Sahih Bukhari bwana mtume salama anasema ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir je sitaki nikufahamisheni madhambi makubwa qalaha thalathan akasema maneno haya mara tatu qalu bala ya rasulullah masahaba akasema kwa nini ya rasulullah tuambie akataja al-ishraku billah kumshirikisha Allah wa uququl walidaini na kuwaasi wazazi wawili wa kana muttakian fajalasan alikuwa ameegemea alafu akakaa faqala akasema ala wa qawlu zur sikilizeni na ushahidi wa uongo na ushahidi wa uongo akawa bwana mtume analikariri hili analikariri mpaka akasema e, e, law laitahu sakata kwa hiyo ina maana madhambi makubwa yapo kwa mtu asije akaona kwamba mbona aya inazungumziwa wakanu yusirruna ala alhinth aladhim madhambi makubwa naam yapo kwa mujibu wa ushahidi kisha jambo jingine labda kwa haraka haraka tuangalie katika tafsiri nini maana madhambi makubwa zimekuja tafsiri nyingi za kina salaf lakini kwa ufupi tunasema at-ta'rif ni definition ya al-kaba'ir ni kullu dhanbin fihi la'ana dhambi yoyote ambayo ina laana hiyo itakuwa ni dhambi kubwa <coughs> na vile vile au waidi au haddun ikawa dhambi kosa ambalo mtu afanya ndani yake ukifanya hili utaingia motoni ukifanya hili utaingia motoni eh, hii inaitwa waid basi hiyo ni dhambi kubwa na kila lile ambalo lina haddu haddu yani punishment mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma mwizi mwanamke na mwanamme mkiwakamata na, na, na, na ushahidi kamili basi kateni mikono yao sasa hii kukata mikono ni haddu hii ni punishment sasa kosa hili la kuiba basi linakuwa ni dhambi kubwa au zina azani wazaniyat fajlidu kulla wahida minhuma 100 jalda kwa hivyo zina ni dhambi kubwa kwa mujibu wa tafsiri nazuoni au israrun yafdhi ila tahwili saghirata ila kabiratin au mtu kufanya dhambi lakini pengine anaona kwamba ni dhambi ndogo lakini dhambi ile akawa anaendelea nayo anaendelea nalo anaendelea nalo sasa inabadilika sasa inatoka katika udogo inakuwa katika dhambi kubwa au tarki ma amara Allahu bihi au kuacha jambo lolote Allah alioamrisha mfano katarki sala kuacha swala Allah ameamrisha sala anasema wa aqimu sala kwa hiyo kama husali umeacha kusali ina maana tayari umefanya dhambi kubwa au vile vile eh, wal iftar fi nahari ramadhan kufungua kula mchana wa ramadhani makusudi pasipo na udhuru wa aina yote miongoni mwa mambo mengi ambayo hatuwezi kuyamaliza idadi sasa wanazuoni vile vile wakatilafiana kwamba idadi ya madhambi haya makubwa ni mangapi al-Imam al-Dhahabi rahimahullah yeye amesema mpaka sabini lakini baadhi ya wanazuoni wanasema waqad ruya imepokewa kwamba annahu sab'a wa thalatha wa arba'a wa ghairu dhalik kwa mujibu wa riwayat zilizosoma wakhtara ibn Abbas ibn Abbas radhiallahu yeye akapita mapito kwamba dhambi kubwa ila sab'ina aqra yanafika sabiini yani moja mbili tatu na ndio aliopita e, Imamu Dhahabi almuhimu ni tuchukulie hayo sabiini miongoni mwa hayo Imamu Dhahabi akaweka katika idadi katika katika mpangilio dhambi kubwa alafu dhambi hizo kubwa iko ile ya mwanzo kabisa yani iko juu top ni ashirku billah kumshirikisha Allah qatlu nafs kuua nafsi asihr uchawi na atarki sala kuacha swala man'u zaka kuzuia zaka ikawa mtu hatoi zaka ima hatoi zaka akasema sitoi za au akajifanya ujanja ujanja eh hisabu imepigwa zaka akaona hii hii pesa yote hii ni wapi watu bure ni wagaie basha ujanja ujanja au iftaru ramadhana bila udhur kula mchana mwezi wa ramadhana ni pasipo na udhuru wote ni katika dhambi kubwa tarkul hajj ma'al qudrati alayhi mtu kuacha kwenda kuhiji hali ya kwamba ana uwezo wa jambo hilo eh, kuna watu wana uwezo wa kwenda kuhiji lakini hawahiji sasa inapozungumzwa uwezo watu wengi huwa nafasiri kwamba mtu mpaka awe katika ile hali ambayo e, tusema yani amekuwa ni well off eh, well off ana akaunti za benki eh, akaunti za miamala Tigo Pesa si eh, mabiashara yanakwenda yana kiharakati sasa watu wengi wanafikiria kwamba ule uwezo uwe hivyo kumbe uwezo ni kwamba mtu kama atakuwa na uwezo wa kupata riski yake na angalau akawa na akiba ya kubakisha tayari mtu ana uwezo haya atakwendaje hija leo milioni kumi siku na tano ni kwamba kidogo kidogo tu eh, mwezi huu anaweka laki zake mbili mwezi unokuja kaweka laki moja mwezi unokuja kaweka elfu hamsini anatahamaki baada ya miaka miwili baada ya miaka mitatu pesa ya kumpeleka hija ishafika alikuwa na uwezo sasa watu wengi hasa wa Tanzania wametafsiri uwezo kwamba mpaka uwe na miji pesa kwelikweli na ndio maana ukaona katika idadi ya mahujaji wa dunia nzima wanaruhusiwa kwenda kule Maka wanokwenda kule Maka idadi ndogo kabisa ni ya Tanzania yani mpaka watu wa Tanzania wenyewe kule wanaona haya wanakuta nchi ambazo pengine ni za Kikristo kabisa za kikafiri, Waislamu wako basi wanakuwa idadi kubwa na hiji kuliko Tanzania ambao Waislamu wengi sana, wengi sana. Mfano mzuri wa mahujaji ambao wana uwezo wa uwezo uliokusudiwa, Waislamu wa Indonesia, Muislamu wa Indonesia eh, kunakuwa kuna akaunti maalum pindi na ukitaka kuhiji unaambiwa bwana hapa pamejaa mwaka huu tushajaa hapa usubiri mwaka elfu mbili na ishirini na tano eh, siku za uchaguzi eh, ndio wewe utapata kila mtu anakwenda hija Indonesia sasa matajiri wale ha? Ah. kwa hiyo mtu mwenye kutukua, yani kutukuacha hija ni yule ambaye ana uwezo lakini hashughuliki nao dhambi nyingine kubwa ni hukuku walidaini kuwaasi wazazi wawili katika jambo ambalo na trend hivi sasa watoto wengi vijana wengi kwa hawajali mababa zao na mama zao lugha zenyewe zinakuwa ni lugha ambazo hazina ile ihtiramu ya kumheshimu mzazi e, dingi unasemaje Eh ah bana eno dingi shaamua hivi tena tutafanyaje ah naye bwana huyu bwana mzee ananoma huyu sasa hii ni hukukul walidaini qati'ur rahma na vile vile kukata maasiliano au kukata kizazi hapa kusudiwa jamaa ujamaa eh, silatul rahma sasa wewe ukakata ikawa mtu hana habari ya familia yake walomzunguka katika jamaa silatu rahmi ni ile hali ambayo mtu wale jamaa zake kwa upande wa baba na kwa upande wa mama lakini wanazuoni wanasema ni vizuri zaidi mtu akainamisha bawa lake katika upande wa mama siku zote upande wa mama unakuwa ni wakinyonge nyonge kuliko upande wa baba silati rahmi inayohujihusisha ukoo ambao mtu atakuwa ni baba yake baba yake mdogo si nani zake si dada yake watoto wa dada yake nani wake wote wale wanaingia katika ama katika upande wa mke hakuna silati rahmi upande wa mke umekwenda kuoa sehemu alafu baadaye ukapata watoto huku eh, mashemeji wakwe sijui nani eh, huku hakuna silati rahmi na mara nyingi watu wamefanya wamegeuza kibao kwenye silatu rahmi hawana habari nako lakini upande wa ukweni eh bwana mama mkwe baba mkwe atajengewa nyumba atanuliwa gari atafanyiwa kila kitu lakini mtu baba yake mdogo eh, simu inalia ah naye bwana huyu ami huyu ah. ah. Hmm. lakini akipigwa simu na baba mkwe Eh, samahani imechelewa kupokea anaomba samahani amechelewa kupokea naam azina jengine ni zina ni mambo mengi ngoja tuyataje haraka haraka aliwat eh, mambo haya ya, ya, ya, ya kuendana wanaume kwa wanaume ambao sasa hivi imekuwa at ndo fashion eh, eh, LGB wanaita kwamba ati watu wapewe uhuru wao wa kuamua wanavyotaka. Akiamua mwanamke mwanamme awe gay, basi nini kuingiliwa tena uhuru wake? Alliwat, riba, aklu mali alyatim dhulman, kula mali yatima dhulma, yote ni madhambi makubwa hiyo. Na vile vile e, alfiraru min azahf, kukimbia siku ya vita, na ghishu limami arraiyata wa dhulmuhu lahum imam nakusudiwa ni kiongozi wa nchi atapokuwa katika hali ambayo akawafanyia ghishi raia zake na akawadhulumu raia zake basi hii ni katika dhambi kubwa alkibru yani mtu kuwa na kiburi shahadatu zuru ushahidi wa uongo shurbul khamri kunywa pombe alkamar kucheza kamari kathful muhsanat asirqa kuiba qat'u at-tariq qat'u at-tariq yani wale watu ambao wanakaa majiani na kuwashambulia watu kuwapokonya mali zao adhulmu dhulma na vile vile qatlul insanu nafsa mtu kujiua nafsi yake alqadhi su qadhi mbaya yani mwenye kufanya hukumu pasipokuwa na uadilifu akhdhu rushwa kuchukua rushwa na tashabbah an-nisa'u e, an-nisa'u birrijal kujishabihisha yani mwanamke kujishabihisha na mwanamke na mwanamme na bila aksi mwanamme kujishabihisha na mwanamke hili ni katika dhambi kubwa ad-dayuth na vile vile hawa wanaume walokuwa hawana wivu kwa wake zao eh ad-dayuth ala ahlihi na vile vile walquwadu as-sa'i baina al-ithnayn bil fasadi na kuwadi kwa Kiswahili nasema hivyo kuwadi akawa mtu katikati baina mwanamke na mwanamme yeye sasa ndio anachombeza eh, mpelekee hichi mwambie hivi mwambie hivi mpaka inapatikania ufisadi ad mwanamme ambaye alokuwa hana wivu eh, huyu anaitwa dayuth ni dhambi kubwa na jambo jingine eh, mambo mengi hatuwezi kuyamaliza eh, arriya ataallumu lidunia kuisoma elimu ya dini kwa ajili ya kusudia kupata dunia alkhiyana eh, eh, annamam annimam allian yani masala haya ya kulani tu eh, kufanya unamima tasdikul kahin eh, tunarukaruka kumsadikisha kuhani nushuzul mar'a mwanamke kumuasi mumewe kutokumtii mumewe vile vile inaingia katika masala ya dhambi kubwa at-taswir na vile vile mambo ya mapicha na al-baghi al yani watu wakawaasi viongozi viongozi hawa viongozi wanatakiwa watiiwe ingawaje kuna dhawabit katika kuwatii ni kuwatii katika yale mambo ambayo yalikuwa yanaendana na amri za Allah sasa kuwaasi viongozi kawa mtu asema kwamba mimi bwana naingia msituni e, nataka niondoe utawala huu wa dhulma tunadhulumiwa sana sio hivi na hivi na hivi hata kama atasema mtu mimi nataka kumuondoa kiongozi nataka kusimamisha dola Kiislamu vile vile ni dhambi kubwa hilo akina alshababi hao boko haramu sio akina IS wote hawa ni madhambi makubwa na adhal jar kumuudhi jirani adhal muslimina kuwaudhi waislamu na isbalu al-izar eh, mtu kuvaa nguo kanzu suruali ikashuka mpaka chini ya ankles mbili hii ni dhambi kubwa kwa nini kwa sababu hii imewekewa adhabu kama tulivyoona nini maana dhambi kubwa na vile vile labsul hariri kwa mwanamume kuvaa hariri na adhabahu lighairi Allah kuchinja pasipo na kwa ajili ya Allah ikawa pengine mtu achinja kwa ajili ya vyama vya kisiasa achinja kwa ajili ya timu za mpira ipate timu yake kushinda na vile vile fi ila ghairi abihi katika dhambi kubwa ni mtu kujiita kwa ubini usiokuwa wa baba yake e, mara nyingi kuna watu wataka maisha mazuri aenda Ulaya sasa akitaka kwenda Ulaya inabidi lazima abadilishe jina katika pasipoti au katika maelezo mengine jina mtu jina lake hasa alozaliwa nalo Rashid bin Ali bin al-Qasim al-Harthi lakini kwa sababu anataka kwenda Ulaya akaishi Ulaya inabidi sasa abadilishe jina e, Rashidi nani Isaje e, kwa sababu Isaje itaonekana kama Msomali huyu kwa hiyo wewe Msomali eh haya ingia sasa unajiita jina una, kwa ubini uliokuwa si wako ni dhambi kubwa kabisa na vile vile katika jambo jingine e, ni al-iyasu min rahmatillah kukata tamaa rahma za Allah tarikul jamaa yani kuachana na jamaa al-israru ala tarki salati al-jum'a wal jamaa kuendelea mtu kutokuswali sala za, za Ijumaa na, na, na jamaa na al-idraru fil wasiya eh, kuudhuru wasia mumana kuudhuru wasia mfano marehemu aliandika wasia kaza kaza kaza kaza sasa wewe ukaja ukabadilisha kwa maslahi yako au kwa maslahi ya watu wengine mambo haya yanafanyika sana katika hizi mambo mirathi hizi e, tutamsikia mtu asema e, kwa mujibu wa wasia hapa imeandikwa kwamba nyumba hii e, ni ya sasa ile ni ya jina lolofuata pale mtu anaweza kali cancel na akali edit ikawa kama ni jina la mtu fulani au jina lake almuhimu ni kudhuru wasia ni katika madhambi makubwa na jingine e, la mwisho labda ni ni sab ahadu min sahaba kumtukana sahaba yoyote ni moja katika madhambi makubwa kwa hapa tunachopata katika tafsiri yetu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wakanu yusiruna ala alhinthi ladhim na walikuwa wakiendelea kufanya madhambi makubwa kwa madhambi makubwa haya tuliyoeleza kama alivyoeleza Imam Dhabi katika kitabu chake cha Al-Kabair au madhambi makubwa kama alivyoeleza Ibn Abbas katika tafsiri yake kwamba hinthi ladhim ni ashirku ni ushirikina naam tutasimamia hapa katika aya hii nambari 46 tutaendelea inshallah kesho katika aya nambari 47 أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم